Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck ai, chegar Eu sou de dentro da favela Onde nasce jogador, cantor, ator Especialmente as mais belas Que até os gringos de fora se apaixonou Ah, sim Hoje eu tô no pódio, bebo Renesse. Tô no foco das tranqueiras. Maloca, mó chave de quebra, perifa na veia. Maloca, mó chave de quebra, perifa na veia. Fala e seca, favela, máximo respeito. Fui nascido e criado no gueto, naquele modelão brasileiro. Yeah. fez perfeito. Mas família eu carrego no peito. Você cai, eu carrego no peito. Favela, máximo respeito. Foi nascido e criado no gueto. Naquele modelo brasileiro. Yeah, conquista adquirida não me fez perfeito. A família eu carrego no peito. E os parceiros eu carrego no peito. E aí, Guim quem sabe? jogador caro, só lançamento avaliado em milhões. Então toma! Eu sou de dentro da favela, onde nasce jogador, cantor, ator. Especialmente as mais belas, que até os gringos de fora se apaixonou. Ah, sim, hoje eu tô no pódio, bebo Renessi, tô no foco das tranqueiras. Maloca, mó chave de quebra, perifa na veia. Maloca, mó chave de quebra, perifa na veia bala e secar. Favela, máximo respeito. Fui nascido e criado no gueto, naquele modelo brasileiro. Yeah, conquista adquiridas não me fez perfeito. Mas família eu carrego no peito, o Seca eu carrego no peito. Favela, máximo respeito. Fui nascido e criado no gueto, naquele modelo brasileiro. amigas não me fez perfeito. A família eu carrego no peito e os parceiros eu carrego no peito.